1904 hier in die atelier en ook in die internet, op die internet radio of die internet is dit 0705. Maar dis nou Suid-Afrikaanse tyd en jy is aangeskakeld by Net Radio SA, Net Radio SA, ons webwerf vind jy by www .netradiosa.co.za En op ons webwerf kry al die relevante inlichting rondom ons internet radiostasie, soos die name van al die omroepers en die programme waarvoor hulle verantwoordelik is, tye van uitsending, en ook ons archief waar jy kan luister na vorige uitsendings. Jy kan dit sommer aanlein dan luister of, jy kan dit aflaai, en dan op jy eie tyd daarna luister. Net Radio SA saai wereldwijd uit, dit wil sê, op hierdie huidige oomlik kan enige mens enige plek op aarde inskakel. En na ons luister, saamgesels, hier in die kletskamer ook om bezoek. En ons weet, dit is nou nie vir elke mens op aarde, binnen in hierdie specifieke tyd geleef, waarin ons nou hier uitsaai, in Suid-Afrika nie nodig of moendlik om in te skakel, ja, omdat dit nou een specifieke tydzone is. So as mens nou uit Afrika het reg noord opkyk en allemaal hier in Afrika nou inskakel en dan gaan een mens door plekke soos Israel en die Arabie en verder op noord, so ver noord is daar in Rusland waar ons boete Pieter Erasmus gewoon ek luister, daar in Saratov waar hy woont En amal is baie welkom hoor, enige plek op aarde of jy nou hier in Zuid-Afrika by een van ons stede is, of dorpe, of platteland, of plaas, en of jy die buitenland is, enige tyd baie, baie welkom. Ek hoop jy is rustig, ek hoop jy kan rustig sit, een plekje vind waar jy rustig kan sit en luister en ontspan na die oordenking van Godse woord mens moet eindelijk bykie ontspanne wees, jy moet na lichaam en siel minstens, want die mense gees is gewoonlik niks meer verkeerd nie, omdat die mense gees uit God gebore is, maar ons belemmering leg gewoonlik hier in die lichaam en siels dimensie, waar ons lichaam die hele dag bezig was, om ingespan te word, en elke spier is ingespan, en dan ook nog so in ons zielsdimensie, in ons verstand, heel dag bezig met allerhande dinge, waarin ons gedink het, wat ook nou nog vlak in ons geheel le, en ook nog so daar in die onderbewuste rondruif, en so nou en dan kom het op soos visse wat by die rivier is, mens daar kyk, of een dam, kyk jy hoe dat een vis so nou en dan kop uitsteek maar ons wil rustig wees en aan niks anders dink as aan God nie. Nou dis nie so makkelijk nie, mens moet jouself disciplineer eindelijk om dit te kan doen, eerst as jy lichaam bykie ontspan, en waar jy nou sit, as jy net jou skouwers laat saaks, jy sien jou skouwers was gespanne. Dis maar een typische tendens by ons allemaal, en om dit recht te kry met die mens dit nou willens en wetens doen, en as jy dit nou doen, moet jy miskien ook soms net jou skouwers, hoe bykie rol voor en toe en achter toe, net vir so rikkie en as dit nog moendlik as iemand net jou nek vir jou bykie kan vryf, bykie masseer daar net waar een mens gewoonlik een bykie van een bochel begin kry, net daar die sene wees so bykie daar vryf. En rustig wees en probeer om die dinge wat van jy vandag alles gedoen het net vir een oomblik een kant te plaas Dis nie makkelijk nie, maar dis lekker om dit te kan doen. En om jy so bykie daarin te help om te ontspan, luister ons hier na Jimmy Swaggart, wat vir ons syng oor die bloed van Jezus. En miskien moet jy bykie dink aan Jezus' bloed, en waarom sy bloed nou so belangrijk is dat ons gered word dier die bloed van Jezus, hoekom gebruik ons daar die bepaalde uitdrukking, hoe werkt dit nou? As een mens sê, die bloed van Jezus rein, nog ons van alle sonde. Hoe is dit? Is dit dat een mens daar oor dink, is dit een magische optreding? uh, hoe denk jy werk dit? Maar denk maar so bykie daar oor, terwyl Jimmy Swaggart vir ons daar oor sing. All the blood of my wondrous Jesus. For what has known. Heavenly Father, I would ask you right now to cleanse, to cleanse by your precious blood that soul that cries to thee. As the leper said a long time ago, Lord, if you will, you can make me clean. And you said, I will. So I'm asking right now that your precious blood would cleanse, cleanse and wash cleansed from every stain. Every person who cries to you, as I know you will, make them, make them as clean as the driven snow. Praise God. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Lord, a long time ago you said, Come, let us reason together, saith the Lord of hosts. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be white like wool. Praise God. Yes, they will. Oh, the oh, of Jesus. Oh, the oh. oh, oh precious, that precious blood of Jesus. It washes white as snow. Everybody singing with us now. Oh, the blood of Jesus. Just worship the Lord. Oh, nations just praise him. Oh, of oh, Jesus. Oh, it was his white as snow. Now just thank him for doing it. Lord, I thank you. I thank you for washing me, for cleansing me. I thank you that every sin is gone, washed clean by the blood of Jesus. The blood of Jesus, it washes white as snow. Now, everybody, one more time now. precious blood of Jesus. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. It washes. ingeskakel by Net Radio SA, Net Radio SA, luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Irene, stad van vrede, Pretoria in Suid-Afrika, en jy is baie welkom hoor, waar jy ook al vandaan ingeskakel is, hoop jy is rustig, hoop is wendlik vir jou, om net so te sit, dalk achter oor te sit, of bykie te le, en rustig te luister na de meditasie of bepynsing, oordenking van God Godse woord. Toe wonderlik om te weet, mens kan oor God Godse woord nadink, bepynsing daar oor hee. Die mens het een tragische geschiedenis, verskrikkelijk, hoe jy ook al daarna kyk, van wat er hoek af, ek het nou sommer hier opgemaak by Jesaja hoofstuk 5, En ek sien hier so aantekeninge wat ek hier gemaakt het, en dit is jaar gelede, sê omtrent in 1972, dank ek, het ek dit hier gedoen, waar ek aan een klas gesit het, waar ons nou gekyk het na die oud testament, en dan nou specifiek hier na die boek Jesaja, en mens moet so een bykie achtergrond hee, oor die boek Jesaja is ingedeel in drie dele, as ons verlede keer gesê het, ek dink dat, ja, dit was Tania wat bezig was met die boek Jesaja, gesê mens deel om so in, of die geleerdes doen het nou so, hulle deel om in van Jesaja 1 tot 39, wat bekend staan as Proto Jesaja, en dan daarvan dan verder van 40 tot by 54, het ons Deutero Jesaja en dan die laaste gedeelte 55 tot 66 as Trito Jesaja. Nou daar is sekere beweegredes waarom hulle dit doen, alle mense doen dit nou nie, alle geleerdes deel nou nie die, die boek op in hierdie dele nie. Hulle sê dit is een eenheid, daar sommige wat sê dit is een eenheid, daar is mense wat vecht vir die ek dink Ironside is een van die persone wat die boek geskryf het, Henry Ironside, of Harry, ek is nou nie, my, my syke in die boek staan nou nie by my nie, Harry Ironside, dink ek, uh, The Unity of Isaiah. So, sommige mense probeer altyd vech vir die eenheid van Jesaja, maar dan is daar nou die ander diep geleerdes wat sê nee, dit kan nie wees nie, En hulle redes is so dat hulle sê die eerste gedeelte van Jesaja, daarom proto-Jesaja, is geskryf voor die ballingskap. En dit was nou God se waarskuwing aan sy volk. En hier in Jesaja 5 by vers 13 sien die mens ook, daar sê die Heere, dier die profeet, daarom gaan my volk in ballingskap, weens gebrek aan kennis en hulle aansienlik is, word honger, leiers en hulle menigte versmag van die doors. Hulle kry niks om te eet nie en hulle kry niks om te drink nie. Dit is nou geestelik gesproke. En mens moet een bykie kyk nou net na die achtergrond geskiedenis as jy nou met my wil sit en net bykie sit en rustig wees en dink en terug, dink nou aan die geskiedenis van die volk Israel. Baie mense raak bykie verward oor die begrip jode en Israel. Baie mense dink dit is die selfde groep mense, dit is nie rechtig so nie. Kan het vir jou help nou? Onder die eerste drie konings van Israel, Israel. Namelijk Saul en David en Salomo. Onder daar die drie konings was die koninkryk van Israel een koninkryk. Al die stamme, al twaalf stamme, het hierdie een koninkryk gevorm. Hulle was nog gehoorzaam in God, geluister na wat hy sê, en daarom was hulle voorspoedig Maar so na die dood afsterwe van Salomo, toe die ryk geskeur, het ons nou nie meer een ryk van Israel nie, een koninkryk dan, as jy dit beter, beter verstaan, so, toe het hulle geskeur in twee, in een noordryk en een suidryk, In die Noordryk was die 10 stamme en in die Suidryk was die 2 stamme. Nou daar die 10 stamme het hulle self gaan vestig in Samaria. Dis hoekom jy soms hoor van die Samaritane. Dan denk ons dis nou een vreemde lot mense. Maar is eindelijk nie helemaal so vreemd nie. Dis daar die 10 stamme wat in Samaria hulle hoofstad gemaakt het. Hulle het afgeweik van al die goed wat God gesê het want hulle moes hulle hoofstad in Jerusalem hee. Maar die twee stamme, Benjamin en Juda, het in Jerusalem geblei en hulle het in Jerusalem aanbid, hulle die tempel was daar. Maar die Samaritane, hulle wat in Samaria dan nou was, die tien stamme Israel, hulle daar op een berg, op die berg Gerasim, daar het hulle sommer hulle aanbiddingsplek gemaakt, en daar is, ek gaan nie nou in die geschiedenis gaan te lang vat, hoe kom hulle dit nou so gedoen het, hoe kom hulle juist daar die specifieke berg geneem het, want daar was twee berge daar by mekaar, een is Gerasim en een Ebal, en nou het ons hier die situasie van een geskeurde ryk, en toe hulle nou geskeurde, toe begin hulle helemaal af te wyk, van Godse verording dinge, onheilige dinge wat hulle begin doen het. En die profete moes hulle waarsku. En Jesaja was een van hulle wat hulle gewaarsku het. En ek gaan nou daar die vijfde hoofdstuk vir jou lees met die opskrif strafgerig van God oor sy bedorwe volk. Dis nou Israel strafgerig van God oor sy bedorwe volk. Laat my toch sing van my beminde, een lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het een wingerd op een vrugbare juwel, en hy het het omgespit, en die klippe daar uitgehaal, en dit bepaal, geplant met edel wingerdstokke en hy het een toering daarin gebouw wonderlik toering daarin gebouw uitkijk toering so dat hulle kon een oogie hou dat alles daar goed gaan toering daar binnen in gebouw en ook een parskuip uitgekap parskuip is vir die wijn wanneer dit wanneer die druive reg is en gereed is om dit dan nou uit te trap en wijn daarvan te maak, en hy het verwag dat, die, dat dit druive sou dra, maar dit het wilde druive voortgebring. Nou dan inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel toch tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd? wat ek daar nie aangedoen het nie. Waarom het ek verwacht dat het druive sou dra? En dit het wilde druive voortgebring? Laat my julle dan toch nou te kenne gee, wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy dooring heining wegneem, dis die beskerming wat die Heere vir hulle gebied het, omdoog, by God is ons altyd onder sy vleels, in sy beskerming. Er word die heinding so rondom ons. Ek sal hierdie doring heinding wegneem, so dat dit verwoes word, soos wat ons weet wat gebeur het met die ballingskap. Ek sal sy muurstukkend breek, so dat dit vertrap word, dit is precies wat hulle gedoen het, hier die assereers en babeloniers, toe hulle daar die land binnenval, en alles verwoes het. En ek sal het te wildernis maak, het sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met doorings en distels, en ek sal die wolke gebied, om nie daarop te reen nie, sê nie waar weze, waar kom die reen vandaan, dan die wingerd van die Heere, van die leerskare, is die huis van Israel, en die manne van Juda, nou nou, Israel, Juda. Israel was die tien stamme, Juda was die twee stamme. Lees nou weer, want die wingerd van die Heere, van die leerskare, is die huis van Israel, en die manne van Juda, is die tuin van sy verlustiging en hy het ge gewag opreg, maar kyk, dit was bloedvergieting, op gerechtigheid, maar kyk, dit was een geskreeuw, wie hulle wat huis aan huis trek, akker aan akker voeg, totdat daar geen plek meer is nie, en jylle alleen grondeienaars in die land is, gaan oor heb, hebsig. Mense, God was nooit daarmee tevrede dat mense alles besit en dat daar arm mense moet wees nie. God wou dit nooit so heen nie. Hy wil gehad het, mens met elke mens met mekaar son, een plekje onder die son gun, om ook jou eie plek te hee maar dan kry mens nou hierdie verskynsel van mense wat alles by mekaar maak en ook van elke mens probeer dit wat hy het ook van hom te vat. In my oore het die Heere van die leerskare gespreek, waarlik, baie huise sal een woestenei word, die grootes en die mooies sonder inwoner. Want tien morg wingerd sal een enkele bad oplever en een homersaad sal een eva opbring. Dis geweldige verliese wat gelei gaan word. Wee hulle wat vroeg in die moore klaarmaak om sterk drank na te jaag, wat in die nacht laat opblij, terwyl die wijn hulle verhit, en daar is sieter en hammer, arp, tamboerijn, vluit en wijn by julle maaltijd. Maar op die dade van die Heere gee julle geen acht nie, en die werk van sy hande sien julle nie. Daarom gaan my volk in ballingskap, weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerleiers, en hulle menigte versmag van die doors. So kom die skrif vir mense, wat help dit as jy nou die hele wereld wen, maar aan jou siel skade leid. Dit is daarom rechtig nie verskrikkelike inzag om dit te verstaan nie. Daar is die eeuwigheid en in hierdie ewigheid ons moet le leer om in ewigheid te belee. Mens kan ook hier in die nou belee, want die mens moet een lewe leid. Daar is nou nie een manier hoe mens nou sonder geld kan oor die weg kom nie, want hoe moet jy dit nou doen? Ons is al klaar so in die moderne samenleving, ons bly nou nie meer elke op een plaas waar jy jou plek kan bewerk, hoe wonderlik sou dit nie gewees het om dit te kon doen. Maar nou is dit nie so nie, ons bly in een hele moderne soort van een samenleving, waar alles so amper voorskriftelik gedoen word. En jy moet die bankrekening hee, en om die bankrekening hee, moet jy die salaris hee, want wat sê dit nie help jy die bankrekening, en jy het nie die salaris, nie die inkomste dan hee. Want jy het uitgaves wat jy moet aangaan, jy moet kost koop, jy moet huur betaal, en jy moet die motor betaal, en jy moet brandstof aankoop, en jy moet kleren koop, en jy moet tuindienste hee, en jy tuin om te sien, alles kan toch nou nie soos een woesternaai lyk nie. Ach mense, dis maar net een paar oogjes, wat ek nou genoem het. Al u die goed het ons nodig, die Heere sê dit ook, hy weet dat ons dit nodig het. En God voorsien graag, in al ons behoeftes, na die rijkdom van sy genade, maar hy soek ook daarom weisheid van ons vir die eeuwigheid. As die eeuwigheid nou aanbreek, en ek en jy ons self nou daarvan, wat dan? En ek gaan nou so bykie vir ons, misiek speel daar nou, luister ons, kyk ons kyk hier na die eeuwigheid, as iemand daar aan land, hoe dit daar dan nou lyk. Kom ons luister na Chris Tomlin, vir ons hier gaan sang. MUZIEK All of you is more than enough. Radio SA, luister hier na Dr. Tini Eilers by ons program Oordenking, en ek wil jou graag vanavond weer eens sien, en wil hy, jy moet rustig sit en daarna luister, en weet dat jy is alreeds geseen, volgens Godse woord, is jy alreeds geseen as kind van God, met alle geestelike sieninge, wat daar tot ons beskikking in die jimmel is, alle geestelike sieninge. Nou om dit alles te doen, is nou nie moendlik om dit vir jou te sê nie, mens kan gaan na daar die gedeelte, waar al die sieninge uitgespreek was, jy sal onthou, ek nou net gepraat van die twee berge, die berg Ebal en die berg Gerasim, en op die berg Gerasim is al die vervloeking uitgesprek en op die berg Gerasim is die sieninge uitgesprek en jy kan maar bykie daar gaan kyk nadat Joshua en sy mense oor die Jordaan getrek het dat hulle 6 verteenwoordigers van die een groep van 6 stamme het gaan staan op die berg Ebal en ander op die berg Gerasim en die wat op eebal gestaan het, al die vervloeking uitgesprek wat jou gaan tref, as jy na die Heere sy woord luister nie, en die ander was jy geseend, indien jy wel Godse woord gehoorzaam is. Nou goed, ek glo jy is iemand wat Godse woord lief het, anders sou jy nou nie eindelijk hier geluister het nie. Hierdie tyd op besaderig aan, mense, ek was ook, ja, laat ek net een bykie ding, ek moet dan hem nou een bykie verstig, to ek nog in die school was, daar in standaard 8, 9 en 10 rond. Op een saterdag, dan wil jy nou rarig waar nie by die huis wees nie, dan wil jy ergens wees waar allemaal by mekaar kom en waar allemaal uithang en dan in die aand as het nou bykie aand begin word, dan gaan mense na plekke toe waar daar gedans word en getoast en gejive en die die die en gerak en roul, ek is ook nie helemaal precies seker van al die soorte maniere van uh, van dans nie, maar dan was het donker en weet jy, ek het een keer so een hoofdpijn ontwikkel om te jy sta nou daar in hierdie plek en dan gaan die lichte aan en af, dit, dit blit so aan en af en aan en af, jy, ek kon dit net doodgewoon nie hou nie Uh, en dan was daar weer by een plek, as, as die ouse vingers aan die gitaarse snare raak, dink ek, dan gaan het an, en as hy dit los, gaan het af so. Later het, het eh, medici gewaarsie gesê, mense, dit daar die goed, daar die flikkering van die lichte, dit daar die goed kan uh, eh, epileptische aanvallen aanbring. As daar nou iemand is wat nou uh, epileptische, epilepticus is, iemand wat nou dan geneig is om daar die soort van aanvallen te kan kry. Maar het lyk vir my, as jy nou nie een is nie, dan is dit <laughs> amper soos een kar. <laughs> As jy rij op hierdie singplaat paie, <laughs> dan al die goed wat, wat vast was, die word raak los, en wat los is val af. Hey, hey, hey, ek hou nie van hy singplaat by en is verskrikkelijk. Maar hoe dit ook al sy kom, ek uh, spreek vir jou hierdie wonderlijke gedagtes van God oor jou uit. Ek sê aan jou dan nou, jou gees vandag, dier die bloed van die Heere Jezus, sê aan jou met die wete, dat jou Abba Vader jou lief het, ongeacht wat jy al gedoen het. Ek sê aan jou met die wete, dat hy jou identiteit ken, dat hy jou gevorm, hy weet hoe jy dink, waarom jy so optree soos wat jy dit juist doen, hy weet alles van jou af, niks is vir hom verborgen nie. Hy sien jou, en ek sien jou, dat jy geleer word in al sy wee, door God die Heilige Gees. Ek sien jou, om gekoester te word met sy liefde. Ek sien jou in jou vormingsfase, soos hy klaar maak wat hy in jou begin het. Ek sien jou om oop te wees en gereed te wees, om geleer en geleid te word dier God die Heilige Gees. Ek sien jou gees met geneesing, so dat jy jou gebrokenheid kan oorkom, en in volkome geneesing kan lees, kan leef. Ek sien jou, om te weet waarvoor God jou geroep het, en dat jy daarin sal wandel. Ek sien jou met die salving van die liefde en vrede, wat bedoel is vir jou, en dat jy dageliks gekoester en geleer sal word, door God self. Ek sien jou met die vreugde, van guns in Godse oe en ook in die oe van ander. Ek sien jou met die mense wat om jou inskuif en jou hande oplig en een pad samen jou begin stap. Ek sien jou met goddelike vriendskappe, mense wat jou sal aanmoedig en jou droom met jou sal deel. Sien jou met een sachte hart hart vol liefde. Ek sien jou met Godse wysheid in elke besluit van jou leven. Ek sien jou met Godse leiding, sy guns en sy genade oor jou. Ek sien jou talente, jou gaves en jou verhoudings. Ek sien jou finansies, jou bezigheid, jou denken. Ek sien jou gees en jou siel en jou lichaam, Ek sien jou levensstaak met vreugde, harmonie en liefde. Ek sien jou huwelik, jou gesin en jou drome. Ek sien jou om jou identiteit te vind in Christus. Ek sien jou met die wete dat jy een vader het wat jou innig lief het. Dat niks wat jy kan doen, hom liever kan maak, vir jou nie ook nie minder nie. Seen jou om dagelik sy voorsienigheid te beleef, sy totale beskerming en sy doel vir jou lewe. Seen jou met die wete dat niks in jou lewe, jou verlede of toekomst, jou kan sky van die liefde van God nie. Geseend is jy, geliefde van die Heere. Ek hoop rechtig dat jy daar oor sal dink, ek dink ek moet maar een gewoonte daarvan maak, om hier die sieninge elke keer oor ons uit te spreek, dat ons dit ons eie kan maak, dat ons geseend kan voel, soos wat ons in elk geval reeds geseend is. Kom ons luister hier na Jimmy Swaggart wat vir jou vraag en ook vir my vraag. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood of the Lamb? in the blood, in the soul, cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood? spotless are they white as snow. Are you washed in the blood of the Lamb? Have you been to Jesus? for that cleansing, cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, yes, yes, yes. Are you fully trusting in His grace this very hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you the blood in the soul cleansing blood of the lamb are your gods spotless are they white as snow are you washed in the blood of the lamb blood, cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, just lay aside those garments that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb. That's the answer for the whole world. There's a fountain, a fountain flowing for the soul unclean. Thank God it is. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Listen to that verse one more time. Why don't you lay aside those garments that are stained, stained with sin? You can be washed in the blood of the Lamb. Oh, praise God, yes. There's a fountain, a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed, <laughs> hallelujah, in the blood of the Lamb. I want to pray with you right now. Why don't you just say yes? Yes, Lord. Wash me. Cleanse me. It can only be done by the blood of the Lamb. Make my garments spotless. Make them white as snow. Wash me in the blood. the blood, in the, blood. In the soul, cleansing blood of the Lamb. Are your garments, are they spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Oh, are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? well in that soul cleansing blood of the Lamb are your garments spotless are they white as snow are you washed in the blood of the Lamb the Lamb? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in that blood? of the Lamb. Oh, yes. He alone can make you as white as snow. Or you are. Ja my boeties en sissies, ek het baie al gewonder oor daar die woorde vir jare en jare en jare en nou hoe dit eindelijk werk. En as ek jy geleentheid kry, dan sal ek jou volgende keer moet dieper inneem in hoe God dit nou eindelijk doen. Dat dit een werkelijkheid in een mense leven is, as jy nou vir my daar die vraag vraag, as you are, you was, dan moet ek jou sê, die Heere is nou nog bezig met my. Ja so dat dit een werkelijkheid in my leven kan word, binnen in my, binnen in my diepste weese. Want as jy na openbaring gaan kyk, dan gaan jy sien, hierdie witlere van jou is die rechtverdige dade van die heiliges. Dat al die goed uit jou hart uitkom is daar die dade en ons moet daaraan gaan ons nog werk. Maar sagies, sagies werk, daar die groot, groot operatie wat God in ons heeft in groot liefde en genade en barmhartigheid doen so dat die mens geloofs sekerheid kan hee, bless it, assurance, en daarmee groet ek jou, want hy nou morgen, DV 10 uur, ochendienst, ee kerk, en, as jy nie ergens na ander fysische kerk toe gaan het, dan is jy bitter, baie, baie welkom, sê ook vir mense wat jy ken, dat in hospitale is, of mense wat glad die kerk bywoon nie, of wat nie in staat is om by jou kerk te kom nie, en in ander lande miskien ook is, en ook nie by jou kerk, en wil graag luister na die woord van God in die Afrikaanse taal, nooi julle, graag. Blessed is your, en sy naam jy groet ek jou, hoop jy te wonderlijke nacht is, en jy gaan sy my baie lekker slaap. Shalom. Shalom.